Barcha musulmonlar o'zlarini peshvolari yu fuqaholari amir qo'mondonlari bilan birgalikda muborak jihodga tayyorgarlik qilib turishgan paytda Halaku tarafidan Sayfiddin Quddusga boshidan to oxirigacha deyarli tahdidlar bilan bitilgan maktub yetib keladi. bu maktubni ba'zi bir iboralariga qaraydigan bo'lsak, buni guvoh bo'lamizki, Sharq va G'arb podsholar podshosi Buyuk Xoqondan Sayfiddin Qutusga bu mintaqalarga bizlarni qilichlarimizdan qochib kelgan mamluklar jinsidan bo'lgan Sayfiddin Qutus va u bilan birgalikda bo'lgan vali va amirlar bilib qo'ysinki, bizlar Alloh subhanahu va taoloni yerdagi lashkarlarimiz. Bizlar uni g'azabidan yaratilganmiz. Kimgaki Allohning g'azabi tegan bo'lsa, ularning ustidan bizlarni Alloh hukmron qilib qo'yadi. Sizlar taslim bo'linglar, eshiklar bekilishligidan oldin. So'ngra nadomat qilib qolasizlar va xatolaring qaytarilmasin. Bizlar yig'i qilganlarga rahim qilmaymiz, shikoyat qilganlarga muloyimlik qilmaymiz. Bizlar mamlakatlarni fath qilib kelyapmiz. Yer yuzini fasoddan tozalab kelyapmiz. Agar sizlar qochadigan bo'lsalaring, biz sizlarni izlab topa olamiz. Sizlarga qaysi yer panoh bera oladi? Qaysi yo'l sizlarga najot bera oladi? Va qaysi yurtlar sizlarni himoya qila oladi? Bizlarni qilichlarimizdan qutulishlik va bizlarni haybatimizdan qutulishlik yo'qdir. Otlarimiz chopqor, o'qlarimiz yorib kiruvchi qilichlarimiz kuchli, qalblarimiz tog'lar kabi, son sanog'imiz qumlar kabi bizlarni oldimizda qo'rg'onlar tura olmaydi, askarlar bizlarni qatl qila olmaydi. Sizlarni bizlarga qilgan duoibatlaring eshitilmaydi va sizlar haromxo'rsizlar, sizlar ahdi paymonlarga xiyonat qilgan toifasizlar, sizlar gunohkorsizlar va sizlarga xorizorlik xabari bordir. Alloh taolo Qur'oni Karimda فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ Sizlarga yer yuzida nohaq kibr havo qilganliklaring sababli xorlik azobi bilan sizlarni jazolanadi va sizlarni qilgan fisq fujurlaring sababli xorlik azobi bilan sizlarni jazolanadi va yaqinda zolim kishilar qaysi yerga qaytishliklarini bilishadi degan oyatlarni bitib kimlar biz bilan jang qilishni istasa nadomat qiladi va kimki bizlardan omonlik xohlasa u salomat bo'ladi shartlarimizga rozi bo'lsalaring va bizlarni buyruqlarimizga itoat qilsalaring sizlar sog' salomat qolasizlar va sizlarga omonlik beriladi va sizlar o'zlaringni o'zlaring haloq qilmanglar deya tahdidli va tahqirlash mazmunidagi bitik bilan Sayfiddin Qutusga xat yo'llaydi. Xat yetib kelganidan keyin Sayfiddin Qutus o'zini amir qo'mondonlarini chaqirib, harbiy shura o'tkazdi. Bu shurada avvalambor nima maslahatlar berasizlar deb o'zini vazirlariga, jumladan Nosiriddin Qumariyga so'z berdi. Nosiriddin Qumayriy halaku Chingizxonni nevarasi bo'lishidan tashqari uni shohrati va haybati uni shahrlashlikdan inson ojiz qoladi. U Xitoydan to Misr eshigigacha yetib kelgan. Buni barcha mulklar uni qo'lida hozir. Agar biz undan omonlik talab qilsak, bunda hech qanday ayib yo'qdir. Lekin omonlik talab qilishlik go'yoki inson o'zini aldab zahar ichishlikdir. Go'yoki u o'zini o'limga yo'llashligidir. Chunki undan hech kim xotirjam emas. U ahdiga vafo qilmaydi. U juda ko'p begunoh insonlarni ahd paymon bergandan keyin qatl qilgan. Agar biz ham uni ahd paymoniga ishonadigan bo'lsak, bizlarni ham kunimiz ana shunday bo'ladi. Yana bir qo'rqoq qo'mondonlari bo'lsa, bizlarni toqatimiz ham, qudratimiz ham ular bilan kurashishlikka yetmaydi. Shunda ham nimani buyursangiz, biz sizga itoat qilamiz deyishdi. Sayfiddin Qutus bo'lsa, u o'zini oxirgi rijollar qarorini chiqardi va u biz barchamiz jangga chiqamiz. Agar g'olib bo'lsak, bu bizlarning murodimiz. Agar mag'lub bo'lib qolsak ham, biz xaloyiqni oldida malomatda qolmaymiz. Shunda qo'mondonlardan Zohir Bebars halaku elchilarini qatl qilishlikni maslahatini berdi. Va bu maslahatga barcha qo'mondonlar ittifoq qilishdi va Sayfuddin Qutuz o'z qarorini oldi. So'ngra Sayfuddin Qutuz barchaga umumiy buyruq berdiki, valilarga butun Misr atrofidan Misr diyoridan lashkarni to'plashlik, barchani Alloh subhanahu va taoloning yo'lidagi jihodga chorlashlikni, ularga jihad uchun to'planishlikni buyrug'ini berdi. Va shuningdek, kimki jihodga chiqmasdan berkinib olsa, ularni qamchi bilan urib jihodga olib chiqishlikni ham buyrug'ini berdi. Ha, shariat mana shunday bo'ladi. Ya'ni jihod farz ayin bo'lganda, ayniki namoz farz ayin bo'lganda o'qimaydiganlarni urib o'qitilinadi, o'qimaydiganlarni qasdan qilganlarni qatl ham qilinadi. Mana shunday jihad farz ayin bo'lganda ham chiqmasdan berkinib yurganlarni jihadga urib chiqariladi. Kosh zamonamiz musulmonlari ham o'zlarini farzlarini ado etishlikda mana shu qamchilarni ham bir eslatsa edi. Shuningdek Sayfiddin Qutus ba'zi bir qo'rqoq qo'mondonlari orqaga tashayotganda ularga qarab, "Ey musulmonlar valiylari, qo'mondoni amirlari, sizlar Baytul moldan yeb kelardilaring. Endi jihad farz ayin bo'lganda jihadni yoqtirmayapsizlarmi? Kimiki jihad qilishdi, ixtiyor qilsa, men bilan bo'lsin. Va kimiki jihad qilmaydigan bo'lsa, qaytib ketaversin. Lekin Alloh uni ko'rib turibdi. Lekin men agarchi bu maydonda o'zim qolsam ham, o'zim bo'lsam ham ular bilan urushaman deb ularga pand nasihat qildi. Ha, Alloh subhanahu va taolo ummatga, ummat peshvolariga faqatgina Alloh subhanahu va taologa suyanganlardagina, faqatgina Alloh subhanahu va taoloni kuchi bilan bo'lganlardagina Alloh subhanahu va taolo mana shunday fathu nusratlarni beradi. So'ngra Sayfuddin Qutuz halakuni elchilarini qatl qilishlikka buyruq berib, ularni qatl qildirdi. va so'ngra ularni boshlarini Qohira eshiklarini ustiga osib qo'yildi. Sayfiddin Qutusini bu qarori, bu qilgan ishini eshitgan odam, ya'ni elchilarni qatl qilibdi degan xabarni eshitgandan keyin tezda zamonamizni muftiylariga o'xshab maydon tashqarisida yurgan qo'rqoq mullalar kabi fatvo berishni boshlashadi. Elchilar qatl qilinmas edi. Musulmonlarning elchisi ham qatl qilinmaydi. Kofirlarni ham elchisi qatl qilinmaydi. Hattoki murtadlarni ham elchisi qatl qilinmaydi. Mana hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan marhamat qilinadi. Abdullah ibn Mas'ud rivoyat qiladilarki, Ibn Navoha va Ibn Ashal Musaylamani elchilari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilariga kelishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga meni Allohning rasuli ekanligimga guvohlik berasizlarmi dedilar. Shunda ular nashhadu anna musaylamata rasululloh bizlar guvohlik beramizki musaylama Allohning rasulidir. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amantu billahi va rasulihi men Allohni rasuligagina Allohga gina iymon keltiraman. Law kuntu qatilan rasulan laqataltukuma. Agar men elchini qatl qiluvchi bo'lganimda sizlarni albatta qatl qilgan bo'lar edim. So'ngra Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar-ki, sunnat shuki, elchilar qatl qilinmaydilar. Ya'ni sunnat bilan sobitki, kofirlarning elchisi agarchi kufr kalimasini halifa amirni oldida aytadigan bo'lsa ham, ularni qatl qilinmaydi. Sayfiddin Qutusni qilgan ishi bu shariat ahkomlariga mutlaqo xilofdir deya fatvolar berishni boshlashadi. Va bunday fatvolar hozirgi zamonamizda ham eshitilib turadi. Muftiylarga, ya'ni o'zlarini peshvoman deb qo'rqib yurgan qochoq muftiylarga xabar yetib boradigan bo'lsa, faqatgina xabarni bir tarafini eshitib, ya'ni soqolli, sallali odamni mujohidlar qatl qilib yuboribdi desa, ularni bu qilgan ish gunoh kabira, bu bilan ular jahannamga tushadi deya tezda fatvo chiqarishlikka shoshilishadi. Yo'inki qori bolani qatl qilib yuboribdi desa, tezda ta'na toshlari otishni boshlashadi. Lekin ular so'rashmaydiki, ana shu soqol sallada turgan odam o'zi kim edi? Qori bo'lib qorila shaklida borgan odam o'zi kim edi? Din dushmanimi, josusmi yoinki qotilmi? Buni so'rashmaydi-da, ahli haq bo'lgan mujohidlar ustidan fatvo chiqarishlikni boshlashadi. Sayfiddin Qutusini ham elchilarni qatl qilishligi bu tarix kitoblarida bitilgandir. Tarix kitoblarida rost yolg'onlar yoinki haqiqatlarni aniq bitilmagandir. Vallohu alam u yerdagi holat qanday bo'lgan, voqelik qanday bo'lgan, chunki u yerda Sultonul Ulama Izibni Abdussalom bu janglarni boshqarib turgan edi, bu hukmlarni chiqarib turgan edi. U kishi bu hadislarni nima ko'rmaganmidi? Yo'inki amir xato qilib qo'ygan bo'lsa, uni to'g'irlamaganmidi? Vaholanki Iz Abdussalom Baytul moldan sotib olingan, so'ngra amirlik darajasiga chiqqan qo'l amirlarni ham sotishlikka majbur qilgan edik-ku. Yo'inki Sayfiddin Qutus xalq ustiga jihad uchun solih qo'yaman deganda unga jur'at qilib qo'ydirmaslikka ham turib bergan edik-ku. Nima endi bu bir ikkita uchta mal'un elchilarni Sayfiddin Qutus qatl qilayotganda jur'at qila olmay qoladimi? Ya'ni elchilarni qatl qilinishligida hech ham Sayfiddin Qudsini aybi bo'lmagan, balki ayib mushrik halaku tomonidan bo'lgan edi. Chunki bu mushrikni bitgan bitiklardagi oyat hadislarni dalil keltirishligidan bir o'zi bilmadimi? Qur'oni Karimdagi boshqa bir oyat hadislarni ham Alloh taolo Qur'oni Karimda Tavba surasini 12-oyatida marhamat qiladi. Va innaka tu'aymanahum min ba'di ahdihim وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون agar ahd berishgandan keyin qasamlarini buzsalar va sizlarni dinlaringa tosh otsalar u holda bu qilgan qilmishlariga qilmishlaridan to'xtashlari uchun kufr yetakchilariga qarshi jang qilingiz zero ular uchun hech qanday qasam yo'qdir. Ya'ni ular mudom o'zlari ichgan qasamlarini buzaveradilar. Ala tuqatiluna qauman nakatu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasul wa hum bada'ukum awwal marra atakhshawnahum fallahu haqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Ey mu'minlar, qasamlarini buzgan va payg'ambarni Makkadan chiqarib yuborishga qasd qilgan hamda o'zlari avval boshda sizlarga qarshi jang qilishni boshlagan kimsalar bilan jang qilmaysizlarmi? Ulardan qo'rqasizlarmi? Agar haqiqiy mu'min bo'lsangizlar, qo'rqishingizga loyiqroq zot Allohku axir. Mana bu oyatlarda aymatul kufr deb Alloma Qurtib aytadilar-ki, kimiki mu'minlarga bergan ahdini buzadigan bo'lsa, mushrik kofirlardan va dinga tosh otadigan bo'lsa, ularni kufr rahbarlari deb bilinadi. ularga qarshi jang qilinadi, ularni qatl qilishlik vojibdir deb aytadilar. Ya'ni bu oyatlarni har bir musulmon tushunib bitgan yetgan edi. Shuningdek, halaku Chingizxondan to halaku davrigacha 40 yildan oshiq davr ichida halaku va halakuni hamtavol hamtavoqlari o'zlarini kimliklarini bildirishgan edi. Ular hech qanday ahd paymonlarga vafo qilmaydigan kazzob, xoin, sodda musulmonlarni laqillatib, ularni omonlikka chaqirib, omonlik berganga o'xshab, ularni faqatgina qilishdan o'tkizishni biladigan toifa edilar. Halaku bu qilgan qilmishlari bilan davlatlar orasida hech qanday diplomatik aloqalarni qilishlikka haqsiz bo'lgan bir podshoga aylangan edi va u biror bir joyga elchi jo'natishlikka ham haqqi yo'q edi va shuningdek elchilarni musulmonlar elchi sifatida kutib ham olishmasligi kerak bo'lib qolgan edi. Shunday ekan, Sayfiddin Qutuz bu kelgan elchilarni faqatgina islom dushmanlari olib kelgan takliflari, xatlari, maktublari faqatgina aldov maktubi va ustidagi kiyimlari elchilik kiyimi emas, balki haqiqiy qotilona kiyimlar u tayyorgarliklar bilan kelgan, biror bir tinchlik, omonlik taklifi bilan kelmagan toifa deb bilar edi. Shuningdek, elchilar kelganlardan keyin elchilik qonun qoidalariga rioya ham qilishmadi, balki ular musulmonlar sultoni Sayfiddin Qutusga qattiq qo'pol muomlalar va beadabliklar va kibro havo bilan muomala qilishdi. So'ngra Sayfiddin Qutusni mana shunday ularga muomala qilishligi, ularning kallasini osib qo'yishligi faqatgina musulmonlarning ma'naviyatini ko'tarishlik emas, faqatgina mo'g'ullarga qarshi jang e'lon qilishlik emas, balki musulmonlarni barchalarini jangga chorlashlik, barchalarini to oxirigacha, oxirgi qonlarigacha mo'g'ullar bilan jang qilishlik, ularni kemalarini yoqib yuborishlikdir. Ya'ni musulmonlar agar o'zlarini kemalarini yoqib yuborishmasa, ya'ni go'yoki biz sizlar bilan urushmaganmiz, bizlarnidir qaysidir toifamiz sizlar bilan jang qilgan edi deb faqatgina bu bahonalar bilan qotilib omonda qolamiz deb qolishadigan bo'lsa, ya'ni o'zlarini oxiratlarini kuydirishadigan bo'lsa, bunga Sayfiddin Qutuz yo'l qo'ymaslikni azm qildi. Bu bilan Mo'g'ullar agar g'olib bo'lib qoladigan bo'lsa, musulmonlar biladiki, baribir qatl qilinishadi. Shunday ekan, Mo'g'ullarni qo'lida qatl qilingandan ko'ra biz Mo'g'ullarni to oxirgi qonimizgacha qatl qilganimiz afsal deb bilishlari uchun bu ijtihodni, bu yo'lni yo'l tutdi. Degan Sultan Sayfiddin Qutusdan dars olishlik kerakki, ummat mazlum bo'lganda beva bechoralari, qariyalari, begunoh farzandlari qatl qilinganda yana kofirlar bilan aloqa tiklashlik yoki ularni gapiga quloq solishlik, ularni elchisini qabul qilishlikning o'rniga ular bilan to mazlumlarning haqqini olmagungacha, to bosib olingan yerlarni qaytarib olinmagungacha biror bir elchini qabul qilmaslik, biror bir sulohga o'tirmaslik kerak bo'ladi. Va shu o'rinda Ayni Jolut g'azvasini, jangini batafsil zikr qilishlikni o'rniga bu yerda mana shu Alloh subhanahu va taoloni musulmonlarga bergan g'alaba va nusrat sabablarini o'rganishlik bilan chegaralanib qolamiz. Avvalambor bu nusrat sabablaridan haqiqiy rijollar sifati bilan sifatlangan qo'mondon va sultonni bu jangni boshqarishligi bu jangga tayyorgarlik qilishligidir va bu jangni mana shu Alloh subhanahu va taolo buyurganidek shariat ahkomlari bilan bajarishligidir. Sayfiddin Qutus U Ayyubiylar bilan birgalikda Salibiylar bilan bo'lgan janglarda juda ham katta tajribalarni, jangi tajribalarni to'plagan. Misr va Shom diyorlarida dong'i ketgan qo'mondon va shuningdek yoshligidan to oxirgi umrini lahzasigacha Mo'g'ul bosqinchilarini, zulm sitamlarini, qilgan tajovuzlarini begunoh insonlarni qatl qilganliklarini va otasiyu qarindoshlari va musulmonlarni o'chini esdan chiqarmagan qalbida adovat bilan ulug'aygan qo'mondon edi. Mustahkam aqida egasi azimatli bir sulton ediki, ana shu sababli u o'z lashkarini ham ulamolar bilan birgalikda jangga chiqarib, ulamolar tarbiyasida ulamolar hukmlari bilan jang olib bordi. Va u har bir lahzasini faqat islom uchun, faqat din uchun o'tkazdi. Jangda ham musulmonlarga mag'lubiyat kelib qolayotganda u vo islomo, ey vo islomim deb hayqirig'i bilan u shikastni, mag'lubiyatni g'alabaga aylantira qoldi. Ya'ni musulmon kishini mo'min kishini asosiy boyligi, asosiy murodi maqsadi islomdir. Islomsiz ummat ummat bo'lmaydi. Islomsiz diyorlar musulmon diyori bo'lmaydi. Shuning uchun u va islomoh dedi, va misroh, va misrim, va mulkim, va qarindoshlarim, yo va millatim demadi. Balki u va islomoh dedi. Mana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo unga nusratni nato etdi. Ana shu ayni Jalut jangidagi nusrat sabablaridan asosiysi musulmonlarni, mujohidlarni shahodatga haris bo'lishliklari, xususan Sulton Sayfuddin Qutusni haris bo'lganligi ayniki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shahidlikni orzu qilganlaridek. Jangda Sayfiddin Qutusni oti haloj qilinganda unga uni birodarlari ot berishganda ularni otini qabul qilmasdan, ya'ni o'zini jonini ularni jonidan aziz bilmasdan ularni otini qabul qilmasligi, so'ngra qo'mondonlar uni malomat qilishganda, agar dushman sizni bilib qolsa, ko'rib qolganda sizni qatl qilardi sizni sababingiz islom halok bo'lardi deyishganda men jannat tomon ilgarilayotgan edim, ammo islom uni o'zini Robbi bor, uni zoya qilmaydi. Falonchi, falonchi va falonchi sulton podsholar qatl qilindilar. Alloh subhanahu va taolo ulardan boshqa islomni hifzi himoya qiladigan kishilarni turgizib qo'ydi. Alloh islomni zoya qilmadi deb javob berishligi bu bilan u Alloh subhanahu va taoloni nizomini haqiqiy tushunganligini bildiryapti. Bizni zamonamizdagi olimlar u ilimlaru ilmlar u boy badavlatlar u barcha-barcha insonlar kabi menga shahodat arziydimi deb bilmagan edi. Ya'ni u o'zini shahodatdek buyuk ne'matdan da oliy deb bilmagan edi, balki u Misr sultoni bo'lishiga qaramasdan, eng bahodir, eng kuchli sarkarda bo'lishiga qaramasdan men shahodatga arzirmikinman deb buni bildi. Bizlarchi, bizlarni olimlarimizchi, go'yoki u olimlar siz, tolibi ilmlar siz Alloh subhanahu va taoloni dini yurmay qoladigandek, go'yoki boy badavlatlarni boy badavlatisiz, ularsiz go'yoki dunyo to'xtab qoladigandek, ular o'zlarini jang maydonlariga shahidlikka munosib emasmiz deb bilishadi. Yana asosiy nusrat sabablaridan ummatni va Shayfiddin Qutusni muhtoj bo'lib turgan holida ham kufri quvvatlardan yordam olmaganligi, nasoralarni o'ziga do'st tutmaganligi bu ularni g'olib bo'lishliklarini sababi bo'ldi. Chunki Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innalloha la yahdil qawmadh zolimin. Ey iymon keltirganlar, yahud va nasoralarni do'st qilib olmanglar. Ularni ba'zilari ba'zilariga do'stdirlar. Kimiki sizlardan ularni do'st qilib olsa, u ulardandir. Alloh subhanahu va taolo zolim qavmlarni hidoyat qilmaydi. Ya'ni inson Alloh subhanahu va taolo ko'rsatib bergan yo'l yo'riqdan yurmasligi bilan Alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruq bilan yurmasligi bilan inson zolim bo'lib qoladi. Zolim bo'lishligi sababi bilan unga hidoyat yo'llari ko'rsatilmaydi, unga g'alaba yo'llari ko'rsatilmaydi, nusrat yo'llari ko'rsatilmas edi. Shuning uchun Sayfiddin Qutuz kofir, mushrik, nasoralardan yordam olmasdan faqatgina Alloh subhanahu va taologa suyandi. Shuningdek, Sayfiddin Qutus Alloh subhanahu va taoloni g'alabasi, nusrati bilan e'zozlangandan keyin Alloh subhanahu va taologa shukr namozi o'qigandan keyin u jangini to'xtatmadi, u jihodini to'xtatmadi, balki mujohidlarni va o'zini pand nasihat qilib, quyidagi o'zini ma'ruzasi bilan jihadini davom ettirishlikni buyurdi. Sizlar Alloh subhanahu va taologa jihad qilishlik bilan sodiq bo'ldilaring. Alloh subhanahu va taolo dushmanlaringni ko'p bo'lishligi bilan birgalikda ozgina sonlaring bilan sizlarga nusrat berdi va bu qilgan ishlaring bilan sizlar g'ururlanib qolmanglar. Lekin Alloh subhanahu va taologa hamd va shukr aytinglar. va Alloh subhanahu va taologa xuzu xushu qilinglar va bilib qo'yinglarki, sizlar jihodni tugatganlaring yo'q, balki sizlar jihodni boshladilaring. Alloh va uning rasuli sizlardan hech ham rozi bo'lmaydi, to islomni haqqini ado qilmaginlaringizgacha dushmanlarni dushmanlar bosib olgan musulmonlar yeridan haydab chiqarmaginlaringizgacha ana shu kuni mu'minlar Alloh subhanahu va taoloni nusrati bilan shod xurram bo'lishadi deya barcha mu'minlarni jihodni davom ettirishlikka chorladi. Ha, musulmon kishi ma'lum bir mintaqani yoyinki shaharini yoyinki qavm qarindoshini qutqarishlik bilan jihoddan to'xtab qolmasligi kerak. balki har bir musulmonlar diyorini, o'zini diyori, o'zini yurti, har bir musulmonni, har bir muslima opa-singlisini o'zini opa-singlisi deb bilishligi ularni najoti uchun to umrini oxirigacha jang qilishligi kerakdir. Mana shunday qilib Sayfiddin Qutuz va u kabi islom rijollari dushmanni islom diyorlariga bostirib kelgan mal'un toifalarni daf qilishlikning yo'li faqatgina jihoddir. Alloh subhanahu va taoloning kalimasini oliy qilishlik, dinini hukmron qilishlikni yo'li faqatgina jihod, ular uchun kuch ishlatishlikdir deb bilishdi va buning uchun asosiy sabab bo'lgan ummatni birligi, qo'mondonlarni birligi, lashkarni birligi musulmonlarni tarqoq kishini jamlashlik barchasini bir kuch qilib dushmanga zarba berishlik buni deb bilishdi va amalan buni isbotlashdi. Shundan so'ngra Alloh subhanahu va taolo bu mazlum bechora ummatga izzatni yana qaytarib berdi. Va ushbu muborak bahodirlik va shijoat bilan o'tkazilgan jang va jihad bilan Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlarni mushrik, butparast mana bu mal'un qavmdan g'olib qildi. Bu bilan ruhlanib ketgan mu'min musulmonlar yana o'zlarini izzatlarini tiklab, har qanday dushmanni ro'parasida tura olishlikka Alloh subhanahu va taoloni qodir qilishligiga yana ishonishdi. Alloh subhanahu va taolodan barchamiz mana shunday ummatni peshvolari, ummatni oldida qalqon bo'ladigan, ummatga bir namuna bo'lib, ularni boshlab beradigan bir toifalardan qilishligini barchamiz so'rashligimiz kerak. Mana shunday qilib Sayfuddin Qutus islom tarixini o'zgartira oldi. U islom olamini xorlik va zorlikdan zulm istamdan izzatga, g'alabaga chiqara oldi. Bu kishilarni qiymati, qadr qiymati va hurmati ularni uzoq umrlari va na mol davlatlari va na hukmronliklari bilan emas, balki ularni solih amallari bilangina bo'lishligini ham isbotladiki, u o'zini muxtasar bir vaqtida 11 yillik sultonligida u barcha havas qiladigan, barcha insonlar ergashadigan solih amallar qilib ketdi. Mana bundek sharafga, izzatga u faqatgina islomni ushlashligi bilan, islomni difo qilishligi bilan erishdi xolos. ummatni holatini o'zgartirishlik uchun uzoq umrga yoyinki mol dunyoga ega bo'lishlik zarur emasdir. Chunki qanchadan qancha uzoq umr ko'rib yurganlar borki, ular sariq saqayi ham arzugidek hali ish qilishgani yo'q. Qanchadan qancha boy badavlat insonlar borki, ular hanuzgacha Allohni rozi qiladigan, Allohni dinini oliy qiladigan ishlar qilishdi. Mana shunday qilib Sayfiddin Qutus Umar ibn Abdul Aziz o'zini adolati bilan qisqa bir vaqtda dong taratgan bo'lsa, Sayfiddin Qutus o'zini shijoati va bahodiri bilan butun ummat ichida doim taratib, haqiqiy ummat peshvolaridan bo'ldi. Alloh subhanahu va taolodan bizlarni ham mana shunday ulug' sarkarda buyuk qo'mondonlarimizga ergashadigan haqiqiy rijollardan qilishligini so'rab qolamiz. So'ngra Sayfiddin Qutus g'alabadan so'ngra Qohira tarafga yo'l oladi. Qohirada musulmonlar islom lashkarini va o'zlarini sultonlarini g'alaba bilan kutib turishar edi. Lekin yo'lda razil sifatlar va eski adovatlar sababli islom diyoriga musibat bo'ladigan ish ro'y beradi. Ya'ni Rukniddin Bebars boshchiligida Sultan Sayfiddin Qutusga suyuqas uyushtirilib, Sultan Sayfiddin Qutusni shahid qilishadi. Bebarsni Sayfiddin Qutusni qazi qilishlikka jur'at qilishligini sabablarini tarixchi olimlar turli xil aytishsa-da, lekin ulardan asosiysi mana bundaydir. Sayfiddin Qutus Bebarsga Halibni valiligini va'da qiladi-yu, lekin bu va'dasida turmasdan boshqa bir kishini vali qilganligidan Rukniddin Bebarsini qalbida yomon gumon paydo bo'ladi. Oxir oqibatda mana shu jinkanchli qotillikka qo'l uradi deyshadi. Lekin doktor Ahmad Muxtor aytadiki, buni asosiy sababi qadimgi voqealarga qaytadi. Ya'ni Izzuddin Oybek O'sha paytdagi Sayfiddin Qutusni sultoni Ziddin Oybek va Bahriy mamluklar o'rtasida jang bo'lib, Ziddin Oybek Bahriy mamluklarni kattasi Forisiddin Oqtoyni qatl qildirgan bo'ladi. Buni qatl qilishlikda asosiy ishtirok etganlardan Sayfiddin Qutus bo'ladi. Ziddin Oybek Bahriy mamluklarni Misrdan quvib chiqarib yuborgan, so'ngra ular Shom diyorlarida yurib, darbadarlikda kun kechirishar edi. Izzuddin Oybek mamluklari va Bahriy mamluklar o'rtasida to mo'g'ullar Misrga bostirib kelishgungacha dushmanchilik, adovat davom etdi. So'ngra mamluklar Sayfiddin Qutusni tashabbusi bilan mo'g'ul tatarlarini qarshiga bir bo'lishligi uchun muttahid bo'lishdi. Shuningdek, Bahriy mamluklarga Shom diyorlarida yashashlik qiyin bo'lib qolgan edi. Shuningdek, islomni ham himoya qilishlik ularni ustida edi. Shuning uchun ular birlashgan edi va bu birlashliklari haqiqiy, xolis do'stlik bilan emas edi. Vaqtiki musulmonlar mo'g'ullar ustidan ayni jolutda g'alaba qilishgandan keyin Alloh subhanahu va taolo nusrat bergandan keyin Ular endi ittihod bo'lib turishlikni keragi yo'q deb o'ylashdi va bu ikki toifa o'rtasida Bahri mamluklar va Moizi mamluklar o'rtasida qadimgi adovat yana boshlandi. Ruknuddin Beybars o'zini mana shu ayni Joludda Mo'g'ullarga qarshi bo'lgan janglarda o'zini mohirona qo'mondonligi va yaxshi jang oborganligi bilan, bahodirligi bilan g'ururlanib ketib, hattoinki u Sayfiddin Quddusdan ko'ra Misr diyoriga o'zini haqdor deb bilgan edi. Qohirda esa musulmonlar xursandchilik bilan ko'chalarni bezatib, Sultan Muzaffar Sayfiddin Qutusni kutib olishlik uchun chiqib turishar edi. Shunda jarchi, ey insonlar, sultonga duo qilinglar. Endi esa sizlarni sultonlaring Zohir Rukniddin Bebarsur Sayfiddin Qutuz vafot topdi deb e'lon qildi. Alloh subhanahu va taolodan mana bunday razil sifatlardan, mamansirashlikdan Alloh subhanahu va taolodan panoh so'rashligimiz kerakdir. So'ngra Rukniddin Bebars o'zini qora varaqlardan keyin oq varaqlarni ochdiki, bu uni bu qilgan zulmi, bu qilgan jinoyatini kafforati bo'lsa kerak inshaalloh. So'ngra Rukniddin Bebars o'z ishini davom ettirdi. Avvalambor Rukniddin Bebarsni ikki katta kuch, ya'ni mo'g'ul tatarlar va shuningdek salibiylar qarshisida turar edi. Rukniddin Bebars avvalo ichki e, ichki islohotlarni boshladi. Ya'ni odamlarning ustidan soliqlarni olib tashlashlik, zulmlarni bartaraf qilishlik, qozixonalardagi qazovat islohotlari va shuningdek muosharadagi munkarotlarni yo'qotishlik, qattiq-qattiq hukmlarni, qarorlarni chiqardi bunga qarshi, xususan sharobni yo'qotishlik, sharob yasovchilarni qatl qilishlik, so'ngra fitnani oldini olishlik, fitnachilarni yo'qotishlik bo'ldi. Shuningdek, Ruknuddin Beybasni yana qilgan eng katta ishlaridan bu musulmonlarga xilofatni qaytarishlik bo'ldi. Ya'ni Mustasim billoni amakisi Mustansir billoh Bag'dodda qamoqda yotgandan keyin Misrga yetib keladi. So'ngra bebars va qozilar va ulamolar musulmonlar xalifasiga bay'at berishib, musulmonlar 3 yilga xalifasiz hayotdan keyin, ya'ni yana xalifali hayotga qaytishadi. So'ngra u tashqi islohotlarni boshlaydi. Uni qilgan birinchi ishlaridan u tatarlarni yaylovlarini, ya'ni ot ulovlarini o'tlatadigan yaylovlarni yo'qotishlik, ularni yoqib yuborishlik bo'ldi. Shuningdek, dushmanni kuzatib turadigan katta-katta baland-baland minoralarni qurishlik bo'ldiki, dushmandan uni hujumidan ogoh bo'lib turishlik uchun. So'ngra Rukniddin Bebars 4 yilga tayyorgarlikdan keyin 663-yili musulmonlarni asosiy dushmanlaridan bo'lgan salibiylarga qarshi jang boshladi. Avvalambor Qayosirani fransuzlardan tozaladi, so'ngra Arsufni, so'ngra 664-yili Safadni fath qildi. So'ngra Yafa shaharini, so'ngra Antokiyani muhosara qilib oldi va uni Ramazon oyida fath qilishlikka muvaffaq bo'ldi. Shuningdek, Uko shahrini ham fatih qilib, u yerdagi kishilarga omonlik berdi. Shuningdek, u mo'g'ul tatarlar bilan ham jangini davom ettirdi. Bu jangda asosan u mo'g'ullar amirlari o'rtasidagi ixtiloflardan foydalandi. Ya'ni Halakuni amakvatkichasi Barakatxonni musulmon bo'lishligi bilan Rukuniddin Bebars Barakatxon bilan do'stlashdi. So'ngra u Barakatxonni qiziga uylandi. Shu bilan Tatarlarni ishlari Shom va Iroq yerlarida zaiflasha borardi. Rukniddin Bebarsni lashkarini kelayotganini eshitishi bilanoq Mo'g'ul lashkarlari qocha boshlashar edi. Rukniddin Bebars Kafkazdan Suriyaga qo'l qilib sotilgan, sotilganda ham 800 dirhamga sotilib yana uni ko'zida aybi borligi uchun qaytarib berilgan bir qul islom sultonlarini eng mashhurlariga o'zini mana shunday bir solih amallari bilan jasoratlari bilan erishdi. Rukniddin Bebars agarchi o'zini hayotida jinoyat va gunohlar qilib o'tkazgan bo'lsa-da, keyingi 17 yillik hayotida islomni difosi, chegaralarni qo'riqlashlik va islom yerlarini poklashlik va dushmanlarga zarba berishlik bilan o'tkazib, inshaalloh u qilgan gunohlarini yuvib, haqiqiy havas qilsa bo'ladigan rijollarga aylanib, o'zini tarixini tugatdi. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan, parvo qilmay, dini islom hazil bilmay, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon oxiratni kam o'ylaysan faqat dunyodan so'ylaysan dunyo ishin hech qo'ymaysan uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köp arlendin Uygan indi ey Müslüman Yalan gel denip üzün Ötmez buldu aytar sözün Besinde aç aç aç közün Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p orlanding uyg'on ey musulmon Şeytan seni yenge aldı, qalbingga dunyoni soldi musulmoncha noming qoldi uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p orlanding, uyg'on indi ey musulmon. Haddan açtı bu kafirge yoktur nefretin nafrating, dur bu holating, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulmon. qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon rozi bo'lmagin mushrikka aralashib yashashlikka otlan hijrat qilishlikka uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on indi ey musulmon Qadrin qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring kaçıp köp arlendin Uygan indi ey musulmon, yurma turli turlifne qilib, Birodaring dushman bilib, dushman qarab turar kulib Uyal uyal ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulmon qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on endi ey musulmon paymol bo'ldi nomusoring jamla bunga e'tiboring ko'rsat endi qo'lda boring uyg'on endi ey musulmon g'aflat shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Imkon topgancha Qur'on ikkilanmay qo'lingga ol, jon bersang ham diningda qol, diningda qol ey musulmon. Gaflet uykusunda kaldın, uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p orlanding uyg'on ey musulmon Gaflet uykusunda kaldın, uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p orlanding uyg'on ey musulmon